Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je počastio se ponovo družimo, što nas je poživio i okupio i sakupio i molim ga, e, molim ga njegovim lijepim i najuzvišenim, najljepšim imenima, a posebno sa onim najodabranim imenom kako nas se sakupi ovdje, nam sakupi inšala u džennetu sa poslanikom sallallahu alihi vasallame, sa svim onim šehidima, sa svim sidikima, sa svim znači dobrim ljudima koji, koji slijede u dobru. Večeras uz Allahu te Kvetala pomoć e, nastavljamo govoriti o savršenim svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala. Večeras govorimo o jednom e, svojstvu koje je jako bitno da se shvati onako kako ga je shvatio ehlu sunne kako su ga shvatili sedbenici poslanika alaih salatu wasalam, na čemu su bili i poslanik i ashabi i svi učenjaci koji su njih slijedili. A znači radi se o svojstvima, svojstvima htjenja, želje ili Allahove tebareke vetala univerzalne volje. Zato znači ovdje je jako bitno znači da se shvati da se razumije zbog čega zato što su mnoge sekte nastale u nesvatanju ovoga odnosno nisu razumjeli i shvatili onako kako su shvatili i shvatile prve generacije muslimana. Zato se pojavili oni koji tvrde da su stvorenja danas e, znači od strane Allaha Tebare Kvetala primorana da rade ovo što rade. Znači da je Allah primorao. A drugi se opravdavaju kaderom, Allahovom odredbom zašto su oni u takvom halu i stanju. Zato večeras je znači jako bitno da se shvati ovo što ćemo mi pokušati tako boda u kratkim crtama kazati. Zašto u kratkim? Pa zato što su učenjaci pisali tomove dijela na ovu temu. na Allahovu odredbu, na njegovu volju šarijasku i kosmičku, kako učenjaci Ehli Suneta to dijeli. A mi ćemo ovo da pokušati u kratkim crtama, u kratkim crtama kazati, prije svega Ibn rahima Rahimahullah kada je ukazivao i potvrđivao ovo svojstvo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, onako kako se on Subhanahu Wa Ta'ala opisao u svojoj knjizi, znači u knjizi koju je napisao Ibn Taymiyyah Akidatul Vasitije, eh, je naveo samo par ajeta kojima je, kojima je dokazao, znači Allahu Tebare Kevetala, Tebara, znači Allahu Tebare Kevetala, univerzalnu volju. Svi mi znamo, draga braća, ovaj ajet koji ćemo na početku citirati, koji je u suri Al-Kahf, gdje Allah Đelešanu kaže وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِي أَنَا قَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا U ovom ajetu Allah Đelešanu kaže znači opisujući osobu koja je ušla u džennete, u vrtove u tim trenucima kaže Allah Đelešanu zašto nisi kada si u taj vrt ušao rekao znači u tom trenutku maša Allah što Allah Đelevala tjedne što Allah šanu hoće, što on poželi, znači to biva la kuvata illa billah i zaista istinska moć, istinska moć je samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno istinsku i pravu moć posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, znači takvim trenucima to kaže. Zašto? Vidjet ćemo znači, u komentaru ovoga kuranskog ajeta. Znači ovdje se traži da od osobe koja je ušla tada u tom trenutku taj vrti, vidio, znači zadivio se svemu tome, traži se, odnosno ukorio se zašto u tom trenutku se nije zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala. Na blagodatima koje posjede, znači mimo svega toga posjede blagodati metka, djece i svega drugog što je dao. Zato traži se da se kaže maša Allah što Allah hoće, znači i dobro i zlo, što god da ste zadesi, Allah je to odredio, Allah je htio da se to desi. Jer istinska moć, snaga, znači koja može to da učini, koja može to da, e, da nareda se desi, koja je propisala da se desi je Allahu te bareke ve snaga i samo takva snaga pripada pripada Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Ovaj ajet draga braćo ukazuje, znači ukazuje na nemoć i slabost svih stvorenja. Znači ti se ne možeš oduprijeti onome što Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Nemoćan si. Nemoćan si da bilo što učiniš. Jer se dešava ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Šta god da misliš, šta god da poželiš, da uradiš, nisi u stanju to učiniti, osim, znači, da to bude sa onim što Allah želevala hoće, da se slaže sa njegovom univerzalnom voljom, željom, što on subhanahu wa ta'ala je predodrijedio što želi da se desi, to će se zaista desiti. Međutim, pogledajte u komentaru, ovog ajta, ovaj ajt je naveo znači Ibn Taymije u svojstvima, znači akidetova sitije, kada je dokazivao Allahu Tebare Kvetala volju. Ibn Usemin u komentaru akidetul vasitije, kada je komentarisao ovaj kuranski ajet kojim še Ibn Taymije dokazuje, znači stav ehli sunneta, kaže da je u ajtu došla opća negacija čega? Da moć i snagu pripada, znači da posjeduju stvorenja. Allah Đelevala je znači općenito ovdje negirao to i ukazao je znači da pripada zaista istinska prava moć samo Allah subhanahu wa ta'ala i snaga. Niko drugi ne posjeduje. Međutim, Ibn e, Usaymin Rahimahullah ovdje pita znači kako spojiti kako spojiti u opću negaciju znači da snagu posjeduju stvorenja, odnosno da sva snaga pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i ajete u kojima Allah Đelešanu ukazuje i upisuje stvorenja da posjeduje određen vid snage. Mi smo u prošlim predavanjima, kada smo govorili o svojstvu snage, koja pripada Lao Đelevala, ukazali, pojasnili neke stvari. I vidimo, znači, da ova predavanja, e, kako slušamo jedno, pa drugo, pa treće, četvrto i tako, znači, sva ostala predavanja, jedna druga upotpunjavaju. Znači, jedna druga upotpunjavaju. E, nadovezane su i povezane su skupa jer sve znači što govorimo i kazujemo opisuje Allah te, te onako kako se on subhanahu ta'ala opisao. Pa kaže Ibn znači u ajetima koji Mala Đelšanu potvrđuje, ukazuje da stvorenja posjeduju određen vid snage i moći, poput ajeta djela Đelšan kaže u suri Rum 54. ajetu Allahu lezi halakaku min da'fin thumme džale min ba'di da'fin kuwe. I ovaj ajet smo prošli put pojašnjavali. Allah ovdje kaže, Allah je taj koji vas nejakim stvara, nemoćnim, znači, prije nego što dođemo na ovaj svijet. I onda vam poslije nejakosti snagu daje. Šta znači ovdje min ba'di da'fin Opisuje znači kuve, kuve snagu, moć posjeduju stvorenja. Nakon znači kada si nemoćan, kada si nejak, kada tek dođeš na ovaj svijet, kako odrastaš i rasteš, postaje snažan i jak. I svi mi znači znamo da je normalno, da je opće poznato da svaki od nas posjeduje jedan vid snage, neko je jači, neko je slabi, ali znači svi mi posjedimo određen, određen vid snage. Znači u ovom ajetu Allah Đelešanu potvrđuje čovjek posjeduje snagu, a u navedenom prvom ajetu i sure Kef di Allah Đelešanu kaže u 39. ajetu La kuvvete illa billah. Nema snage, znači ne postoji snaga osim Allahova snaga, ne postoji moć osim Allahova te bareke o ta'ala moć. Ili drugi ajet gdje Allah Đelešanu kaže u suri Fusilet u 15. ajetu فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة I kaže Allah Đelevala, a Ad, narod, znači A se bez ikakve osnove na zemlju zoholio. Takvi su bili, znači, oholnici. I tada su kazali, وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا كُوَ Ima li neko da je jači od nas? Ima li neko da je snažniji od nas? I ovdje se koristi kuva, snaga, moć. Pa Allah Đelešanu kaže Evolam jarau anna Allahe alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum kuwa. Zar oni ne vide, zar ne uviđaju da je Allah subhanahu wa ta'ala koji ih je stvorio, njihov gospodar daleko jači i moćni od njih, wa kanu bi ayatina yajhadun. A oni su znači Allahove ajete, Allahove ajete i dokaze negirali, znači znači nisu i priznavali. Vidimo znači u ova dva ajeta da Allah Đelešanu ne negira kod stvorenja posjedovanje nekog određenog vida snage i moći. Dok u prvom ajetu znači je općenito snagu, a tu snagu moć pripisao je da njemu samo te bare kvetala pripada. Pa kako i na koji način spojiti znači da stvorenja posjeduju moć, a da Allahu te bareke e, pripada apsolutna moć i snaga. Kaže Ibn Sajmin, rahimahullah, da to može se desiti na dva načina. Znači, na dva načina možemo da pokušamo spojiti i shvati razumjeti ove ajete onako kako treba. Prvo kaže, snagu koju posjeduju stvorenja, znači sva stvorenja, sve što je stvoreno, je snaga koju im je podario uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Znači svu snagu što posjeduju stvorenja pojedinačno ili znači onako općenito, sve je to snaga koju Allah subhanahu wa ta'ala podario stvorenjima. Jer kaže da Allah dželevala nije podario tu snagu njima, oni ne bili jaki. Jer je snaga došla od Allaha. Jer šta? Allah subhanahu wa ta'ala, kako smo pojašavali u uvodnim predavanjima, je izvor svake svrste, znači snage, snage i moć. Što znači da snaga koju posjeduju stvorenja dolazi isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kaže še, ne postoji istinska, znači prava snaga mimo Allahove te bareke snage. Razumijete? Što znači, kad se kaže nema snage osim Allahove snage, da je ta snaga sva, znači sva snaga pripada i potpada pod Allahu te bareke ve ta'ala, znači snagu koju on subhanahu wa ta'ala posjeduje. To je prvo znači objašnjenje koji se može shvati, razumjeti prvi ajet i ova druga dva koja smo narali. Zatim kaže da riječi la nema snage, ne postoji snaga i moć osim one snage koju posjeduje Allah subhanahu wa ta'ala, znači njegove snage i moći, može se shvatiti da nema potpune i savršene snage osim Allahove snage i moći. Razumijete? Znači, na ova dva načina može se shvatiti negacija, negacija od strane Allah dželevala da stvorenja posjeduju moć i snagu i s druge strane ajete koje smo naveli u kojoj Allah piše piše da stvorenja zaista posjeduju jedan vid snage i moći mogu se shvatiti na ova, na ova dva načina kako kako smo kazali. Zato Ibn Kesli Rahimahullah kaže da su selefi, odnosno neki selefi, imali znači običaj kazivati i govoriti kada se čovjek ili kada se zadiviš nečemu, od svog hala, svog stanja u kojem se znači, zadiviš se sam sebi stanja, ili imetka kaže, ili djece kažu u tom trenutku maša Allah. Reci, znači maša Allah, sve što je se desilo, sve što se dešava, sve što vidimo, sve to Allahova volja, la kuvete illa bila. I nema snage, niti moći osim znači istinske snage i moći koja Allahu subhanahu wa ta'ala pripada. Znači vidimo da su selefi imali običaj govoriti u tim trenucima, a ovo je sve dokaz izvučen iz ajeta i Surekef znači Znači zajeta, kada uđeš, kada vidiš, kada se zadiviš nečemu, svemu onome e, što te, e, čemu se diviš, e, u tim trenucima kaže maša Allah. I mi znamo, znači, naš narod ovdje na ovim prostorima ima običaj kazati maša Allah, ali treba dodati, kako kaže Ibn kako kako selefi govorili la kuvata illa billah da to priznaš. Mašala, lijepo je, ma od Allaha znači on je stvorio. Međutim, nema snage istinske i prave moći osim kod Allahove te kvetala vetala ili Allahove subhanahu vetala snage, snage i moći. Zatim drugi ajet koji je isto tako Ibn rahime rahimahullah, spomenuo Akidatul Vasitije, Allah Đelešanu kaže وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Znači ovaj ajet je isto tako dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje, posjeduje svoju univerzalnu volju. Znači da Allah posjeduje univerzalnu volju, želju i htjenje. E, ajet znači u prijevodu bi značio da je Allah subhanahu wa ta'ala htio ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali znači ne bi došlo do ubijanja i borbe kada su im jasni dokazi već došli ali oni su se razišli neki od njih su vjerovali a neki su poricali a da je Allah htio oni se ne bi međusobno ubijali ali Allah radi ono što želi pogledajte Znači, ovdje Allah kaže فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ Ovdje ima oni koji su povjerovali ali ima i oni koji su znevjerovali. Odabrali su, razumijete? Znači Allah dželevala ovdje kaže na početku, Oleuša Allah, da Allah, znači da je Allah htio, oni se ne bi međusobno e, ubijali, znači ne bi rat izazvali, a na kraju, posle toga kada su se razlišili feminhu men amen, od njih ima oni koji su povjerovali i oni koji su znevjerovali, su bili nevjernici. A onda opet Allah še na kraju završava, Allah, a da Allah hoće, da Allah je htio, maktetelu, oni se ne bi nikada poubijali, walakin Allahu je fa'alu ma, Allahe je je, ma yurid. Ali Allah radi ono što on subhanahu wa ta'ala želi. Znači sve što se je desilo, desilo se ponovo radi Allahove te bareke ta'ala volje što je on barek vetara htio. Međutim, a da on nije htio, razumijete, a da Allah ne želi, da Allah nije htio, to se nikada ne bi desilo. Razumijete, znači Allah želi ima tu univerzalnu volju, ima htjenje, ima moć. Ono što se dešava da Allah htio, ne bi se, znači ne bi se desilo. Ne bi se desilo. A ono što se desilo, opet se desilo iz Allahove Tebare Kevetala volje. Ali ima oni koji su povjerovali i ima oni koji su znevjerovali. Znači ovdje pripisuje da su imali određen, određen vid svog učešća u tome odabiru slobodne volje. Što ćemo mi ako boda na kraju pojasniti ovo što znači, pripada svakom, svakom pojedincu. Zatim Allah <clears throat> u Kur'anu kaže وَيَفْعَلُ مَا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَا Allah Đelešanuhu čini i radi ono što on želi. Ma ješa ono što Allah subhanahu wa ta'ala želi to biva. Ono što on hoće, što odredi to će se desiti. On radi što hoće. Niko nema pravo da ga pita zašto, kako, zbog čega. U drugom ajetu Allah kaže Inna Allahe jef'alu ma yurid. A Allah radi i čini ono što on hoće. Znači ono što on želi i što on te bareke ta'ala hoće. I vidimo znači da ovo sve ukazuje na njegovu te bareke ve ta'ala univerzalnu volju. Znači univerzalnu volju. Ništa se ne može desiti. Niti se šta dešava osim Allahovom te bareke ta'ala voljom. Znači sve što vidite, dijela vjernike, nevjernike, licemjere, dobre slabe, sve to se dešava Allahovom voljom, njegovom univerzalnom voljom koju ćemo mi ako Bog da pojasni. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Maide u prvom ajetu Uhillet lekum behimetul en'ami illa ma yutla alikum gajre muhillis sajdi wa antum hurum inna Allahe jahkumu ma yurid. I ovaj ajet isto tako mi je naveo u Akidetul Vasitije. E, u ovom ajetu Allah Đelešanu znači e, ukazuje na neke stvari koje su dozvoljene i na neke stvari koje se zabranjuju. Pa kaže dopušta vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti dok obrede hađa obavljate i nije vam dopušteno da lovite. Znači dok su ljudi u hramima kada e, odluči da nijete, znači hađ, nije im to do, do, dozvoljeno niti dopušteno. U istinu, znači na kraju, inna Allahe jahkumu majurid U istinu Allah propisuje ono što on hoće. Šta je ovdje nama dokaz? Znači, Allah propisuje ono što on hoće. To je njegova univerzalna volja. To je njegova, znači, e, volja kojom on, znači, što poželi, što želi, to, to se dešava i on propisuje. Vidimo, znači, da ovaj aj dokazuje da njemu, Allahu, te i letala pripada apsolutno sud. Znači, njemu to pripada. On propisuje što hoće, ne ti i ja, neko treći. Ovdje Allah ina la jahku Allah propisuje što on hoće, ne što ti hoćeš, što je tebi drago, što je tebi milo i meni. Nego ono samo što je Allahu subhanahu wa ta'ala, znači e, od želje da on propiše, on tako propisuje. Znači vidimo znači da je on taj koji određuje šta je halal, šta je haram, šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno i da taj sud pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Iz ovih nekoliko ajeta koje smo citirali, e, Allah Đelešanuhu potvrđuje i utvrđuje za sebe, znači svojstva kojima se opisao, to je svojstvo htjenja želje, svojstvo volje, snage i suda onako kako Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala to dolikuje njegovoj uzvišenosti. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu kaže u suri Al-An'am 125. ajet. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Koga Allah Đelešanu ili kome Allah Đelešanu želi uh, uputu, da ga uputi, Znači koga Allah hoće, kome Allah Đelešanuhu želi, ovdje yuridi Allah, došlo je kome Allah Đelešanuhu želi, koga hoće da uputi, šta učini? On srce njegovo prema islamu raspoloži. Znači omili mu. E, vidjet ćemo značenje toga. Zatim kaže Allah Đelešanuhu وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا هَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَا A onome koga želi, znači koga želi Allah Đelešanu došlo je ponovo, znači koga želi da uputi, njegova prsa znači samo raspoloži. A onome koga želi u zabludi da ostavi, da ga ne uput, znači ostane neupućen, jeđ al sadrehu, on učini njegova prsa tjeskobnim, stegne, znači umornim učini, e, stegnutim, osjeća se, znači, takav veliki napor kao da na nebo želi da, da se uzdigne. Razumijete kako Allah Tebare Kvetala to opisuje. Šta, šta se ovdje misli? Znači onome koga Allah želi da uputi, on srce njegove prema islamu raspoloži. Odnosno znači on njegovo srce okrene prema islamu. Olakša mu uputu, olakša mu pojmanje i shvatanje, razumijevanje islama. Znači sve to što čovjek tada u tom trenutku osjeti, sve su to, draga braće i cijene sestre, znakovi, znakovi da Allah subhanahu wa ta'ala želi mu dobro i svaki hajr i vidjet ćemo kako je to Ibn Sajmin, kako je to Ibn znači e, e, kazao po pitanju ovih, po pitanju ovog ajeta. Ibn Abbas radijallahu anhu je kada je tumačio ovaj navedeni kuranski ajet kazao onome kome Allah Đelšanu želi uputu on srce njegovo prema islamu raspoloži je kazao Allah te barek njegovo srce širi i čini spremnim da prihvati tevhid Prvu stvar, znači tevhid Allahu jednoću da priznaje da prihvati i iman, vjerovanje u Allah te bareke te bareke ve taala. A Ibn Đerir je znači prvi Ibn Mesud da je poslanik Allahu alejhi ve sellem kazao: "Allah hoće uputiti se da Islam." Da je kazao poslanik nakon toga kaže: kad je upitan sanja sahaba u trenutku, ima li za to kakav dokaz Allahu poslanić, ima li kakav znak, znači ima li kakav znak u tom trenutku, znači da mi to osjetimo. E pogledajte šta je poslanik sallahu ve selleme kazao. Znači postoji znak. Postoji znak za ove riječi Allah subhanahu wa ta'ala kome Allah Đelešanu želi da ga uputi njegova prsa raspoloži prema islamu. Pogledajte što je poslanik Allahu alihi vseleme kazao. Kaže izbjegavanje ovog varljivog svijeta a žudnja za vječnim boravištem i pripremanje za smrt prije nego što ona dođe. Allahu Razumijete? Znači, onaj koji osjeti ovo od Allaha ve Vetala, on je takav da izbjegava varljivi svijet. Nije mu on plaho interesantan. Ne pridaje mu veliku pažnju. Ali ono što on ima kod sebe jeste, braćo draga i sestre, da razmišlja o vječnoj kući. Kako Allahu Tebare Vetala se znači, približiti, kako mu se umiliti, kako se pripremiti za trenutak kada će melek smrti doći. Kada će nam duša se uzeti? Kada ćemo napustiti ovaj svijet? Znači radiš za to prije nego što ti dođe melek smrti. Ova predaja kako Ibn Kesir e, pojašnjava, znači došla je u mnogim, e, e, mnogim rivajetima, mnogim pravcima, znači od poslanika sallallahu i vseleme, postoje neki rivajet koji su prekinutog seneda, lanca. Ali ima, kaže, i oni koji su E, znači spojenog seneda, spojenog lanca do poslanika sallahu alijih veseleme, tako da kažu da, odnosno Ibn Kesir kaže da jedni, znači rivajeti potvrđuju, utvrđuju, povezuju, znači čine jačim ove ostale rivajete, Allah najbolje zna, znači može se kao dokaz i rati po ovom navedenom hadisu poslanika sallahu alijih veselem. E, Šebnu Semin u šerhu vlasti je zaista je mnogo toga kazao i nisam znači uspio sve to zapisati da bi vam prenio, ali onaj ono što bi vam kazao znači za, ovo, za ovaj ajet koji je on komentarisao u Akidatul Vasitiju u komentaru te knjige je kazao ako osjetiš ovo kod sebe da imaš tu ljepotu da ti Allah Đelešanu omili dini vjeru kaj znaj da ti Allah Đelešanu želi dobro i uputu a onaj koji osjeti tjeskobu da Allah kaže sačuva takvog sanja to je znak da mu Allah Đelešanu ne želi uputu jer da želi njegove bi grudi, kaže, i srce raširio prema islamu, zato, kaže, primjećuješ da je nama najteže djelo munaficima, a najveća radost i sreća iskrenim vjernicima. Zatim je naveo, znači, hadisa poslanika sallahu alihi veselem, da sreću, užitak i ljepotu osjeća samo u, u namazu, a od da mu je drago kako došao u prvom dijelu eh, eh, hadisa, žene i miris. Ali zaista istinska sreća, zadovoljstvo, ljepota, to je ona slast koja se osjeća u namazu. A kakvi su munafici? Munafici oni koji se vino dižu, eh, izbjegavaju. Zatim je naveo i druge primjere kada osobi dođeš i kažeš e, dokazi suneta poslanika sallahu alihi veseleme, on glavu okreće ili ti osjeća, kada znaj da je ima delaleta kod sebe, znaj da se odnosi ovaj drugi dio ajeta tjeskob na prsa. Znači ne mogu da prihvati da se odnose na takvu osobu. A koliko je danas takvi, draga Kada mu citiraš kuranske ajete, kada mu govoriš hadise poslanika sallallahu alejhi i selleme, e, osjeća odbojnost, ne želi da prihvati, a sve to ono što u prsima on osjeća. I kaže, to je vid njegovog delaleta, njegove zablude, da mu Allah žele vala ne želi dobro. Iako se on prikazuje, znači među vjernicima, jedan od vjernika. Jel? vanjštinom, ali ova nutrina je jako bitna. Ona je znači bitnija e, i značajnija nego naša vanština Ona, znači ono što mi imamo unutar nas, to treba se ispoljava, znači van nas i u samoći najavi na svim drugim, drugim mjestima. Zato treba gledati i paziti jer še na kraju je naveo kuranske ajte oni koji odbiju, znači poslanika sallallahu alihi vseleme za sudiju kada im dođeš sa dokazom, uh, kaže da se odnosi to sve na ovaj drugi dio ajte gdje Allah Đelšanu kaže وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّكَنْ هَرَجَا Ako ga Allah Đelšanu želi da u zabludi ostavi, njegova prsa tjeskobnim, znači čini, stegne, umornim i učini. I to je sve tako pojasnio Musaimi Rahimahullah. E, Sudi Rahimahullah je kazao, opisujući ovo srce, znači koje, je, e, koje ne može da prihvati e, grudi koje su tako stisnute, kaže to je srce u kojem nema nimalo mjesta za uputu. Pogledajte tog stanja, nema mjesta za uputu i do, do kojeg ne može ništa od imana koji bi mu vrijedio doprijeti niti stići. Znači šta god da mu kažeš, šta god da mu pričaš, Habibi ništa to neće doći niti doprijeti do njegovog srca, do njegovog srca. Neće moći stići. Zašto? Jer Allah Đelešanu je tjeskovnim to učinio. Teško da može to proći, ne može. Kad Allah tako odluči da zapečeti i da ostavi takvo srce priču koliko god Znači da se trudiš, da pričaš, da govoriš to srce u takvom stanju, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva takvih grudi i takvog stanja. Zatim na kraju Allah kaže la I kaže eto tako Allah subhanahu wa ta'ala čini da oni koji ne vjeruju ostaju bez podrške znači ostavi u takvom halu jer Allah Đelšanu kome bude moin kome bude pomagač, koga on pomogne, kome on učini, kome olakša, zaista mu je olakšano, kome Allah Đelevala učini tjeskobnim, teškim, zaista mu je znači sve teško i nećeš mu naći stvorenje, niti stvorenja koja mogu i koja mogu znači tako nešto olakšati takvoj, takvoj osobi. Zatim dokaz <clears throat> u navedenim ovim ajetima koje smo kazali je za utvrđivanje Allahove Tebare Kvetala univerzalne volje Znači kako smo već na početku e, kazali. Koja znači obuhvata, ova univerzalna volja obuhvata braćo i sestre i zabludu i uputu. Znači kome Allah subhanahu wa ta'ala želi uputu, takvog uputi, kome želi zabludu, takvog ostavi u zabludi. I sve je ovo pod Allahovom tebare keveta'ala kosmičkom voljom, univerzalnom voljom. Zašto to kažemo? Zato što ehli sunne dijeli ovu Allahu tebare keveta'ala volju znači, na dvije, dvije vrste. Upamte, znači postoje dvije vrste Allahove te barek i volje. Ima kosmička, odnosno univerzalna volja i ima ova šerijaska volja. Znači ima kosmička volja, ima šerijaska volja. Mi smo jedan put, znači samo e, kratko e, naglasili, odnosno naveli ajte kojima je dokazivao Ibn Taymije, znači za ovo što, što ćemo večeras kazati. Međutim, večeras ćemo ako boda nešto više kazati o tome. E, prije svega Allah Đelšanu kaže u suri al u 16. ajetu. وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله أكبر الله جل شانه kaže kada hoćemo jedan grad da uništimo jedno naselje, jedno selo i mjesto ka onima koji su njemu na raskoš navikli prepustimo da se razvoj takvi odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja, Allah Đelšanu kaže, fedemmernaha tedmira, do temelja uništimo, sravnimo, razrušimo, znači u propasti, u propasti takvo, takvo mjesto Allah te bareke vetara ostavlja. Zatim Allah Đelešanu kaže, znači ove ajte koje navodimo su dokaz za kosmičku, odnosno univerzalnu Allahu te bareke vetara volju. Zatim kaže: "Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala lah, wa ma min dunihi min wal." Allah kaže ovom ajtu i kad Allah dželešanu hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti. Ne postoji znači stvorenje i osoba da to može spriječiti osim njega. osim njega Allah te barek vetala nema mu zaštitnika. Znači niko mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala ne može takve zaštititi niti im olakšati. Zatim Allah Đelšan kaže u suri Al-An'am 125. ajetu kako smo već kazali وَمَنْ يُرِدْ Ej yudillahu yaj'al sadrahu da ikan haređa. I ovaj ajet isto tako obuhvata univerzalno Allahu te bareke ve taala volju koga Allah subhanahu wa taala želi u zav dostaviti, on srce njegovo stegne, znači e, umornim učini da ne može to da osjeti. Da Allah džan kaže suri u 45. ajetu: "Wa dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha alladhina min dunihi idha hum yastabshirun." Pogledaj to ajetu. Allah džan kaže: "I kada se spomene Allah pred takvim, pred skupinom, on jedan jedini, kad zgrče se srca, onih koji ne vjeruju u ahiret. Koliko je danas takvih gdje smo mi osjetili kada spomeneš Allaha, Allahove ajete, Allahovu vjeru, da im se znači i srca i lica zgrče, da im je to teško, teško znači podnijeti i slušati. Ali, nastavlja, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Ali kada im se spomenu, one koji oni vole, mimo Allaha te bareke tala, od njihovih idola, od njihovih božanstava, kaj vidiš i kako su sretni, kako se raduju tome što slušaju. Allahu akbar. I mi danas Stvarno, zaista smo svi, znači svjedoci i imali smo, e, imali smo bezbroj takvih primjera u, u našim znači, uh, sastajajima ili sa komšijama, prijateljima, rodbinom ili na ulici. Zatim ovdje znači treba napomenuti da Allah Đelšan ukazuje blagodat kome on subhanahu wa hoće. Znači blagodat koja ti dođe ili koja dođe nekome od stvorenja je to isključivo došlo od Allaha subhanahu wa On subhanahu wa ta'ala isto upućuje koga on hoće ostavlja u zabludi koga on hoće. Pogledajte, to je njegova subhanova tala volja. Zatim, uskraćuje risk na faku onome kome on te bareke vetala hoće. Daje riski na faku onome kome on te bareke vetala hoće. Ponizuje, unizuje koga on subhanahu wa hoće. Uzvisuje, daje im pozicije onome kome on subhanahu wa hoće. I sve ovo on i druge stvari da i ne pobrajamo, isključivo radi svoje velike i potpune mudrosti i pravednosti. Znači svoje mudrosti i pravednosti, iz hikmeta i jadla. To sve što se dešava, radi se znači dešava iz Allahove potpune mudrosti, savršene mudrosti, a isto tako iz njegove pravednosti. Allah Đelešanu kaže <clears throat> قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ovim ajetom Allah Đelšanu ukazuje i pojašnjava da istinska vlast pripada samo njemu. O ti koji posjediš svu vlast, ti daješ vlast kome hoćeš, oduzimaš od koga hoćeš, ti znači uzvisuješ koga hoćeš, unizuješ koga hoćeš, u tvojoj ruci svaki hajr. I neka lako kadir. Ti radiš šta hoćeš, ti si moćan da uradiš šta hoćeš, ti si svemoćan. Znači sve što se dešava, sve što se radi, radi se isključivo za Allahove te univerzalne volje i zato što on te bareke svemoćan. Ono što on pomisli, što želi, to se može desiti. Dok moja i tvoja volja i naša mogućnost nisu i slične Allahove te bareke mogućnosti i sličnosti. Zatim primjeri za ovu drugu vrstu, kako smo kazali, Allahove šarijaske volje. Znači, postoje dokazi koji ukazuju na tu Allahu Tebarek ta šarijasku volju. Naveli smo ajete koji ukazuju na njegovu te ta univerzalnu, kosmičku volju. Allah Đelešanu kaže, Wallahu yuridu en yetube alikum. Zaista, Allah Đelešanu želi da vam oprosti. Ovo je u sat Nisa 27. ajet. Zatim, odmah nakon toga u 28. ajetu Allah Đelešanu kaže, Yuridu Allahu en yuhaffife ankum. Zaista, Allah Đelešanu želi da vam olakša da olakša vjernicima. Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu an yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. I zaista Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da vam znači učini da imate poteškoće, već želi da vam učini, znači čistim, da vas očisti i da vam blagodat svoju potpuni da biste bili zahvalni. Znači vidimo ovdje da Allah Đelešanuhu E, ima šerijasku i kosmičku kosmičku volju. Ova univerzalna obuhvata sve i dobro i zlo, dok ova znači druga vrsta obuhvata samo ono što Allah Tebareke Vetala voli i sa čim on subhanehu, subhanehu taala zadovoljan. Zato je postoji razlika između ove dvije, ove dvije vrste volje, kako tvrde znači i cehli suneta. Prva razlika Znači, vezan za kosmičku volju. Kosmička volja može biti nekada ono što Allah Đelevala voli, Znači kosmička univerzalna volja, volja može biti ono što Allah te bareke voli i čime on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. A kada znači može biti ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli čime on nije subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Razumijete? Znači desi se kufr, nevjerstvo, griješenje i sve to. Znači dešava se i to njegova univerzalna volja, ali to nije ono što on voli i sa čim je zadovoljan. I sa čim je zadovoljan. Znači svog griješenje što vidimo, e, to se spada pod kosmičku univerzalnu volju Allah je htio, znači da se to desi. Ali to Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, niti je zadovoljan s tim. pratite znači da uočite te razlike. Zatim drugi vid razlikovanja između ove dvije, e, dvije vrste volje, šarijaske ili odnosno prvo kosmičke i šarijaske e, je u tome da Allahova kosmička univerzalna volja mora da se desi. Znači mora da se desi ono što Allah odredio tom svojom univerzalnom kosmičkom voljom mora to da se desi. Dok šarijaska volja, Allah te barek vetala, nekada se desi, a nekada ne. Znači, nije obavezno se desi. Ono što Allah Đelešanu voli nije obavezno da se desi. Kako? da navode primjer, znači stanje nevjernika. E, znači, Allah Đelešanu želi da taj nevjernik bude vjernik. Znači, Allah želi da ljudi budu vjernici svi. Međutim, to se ne desi, to se pa nije se Što? Allah želi da budu voljom. Zato što on to voli, znači mi zadovoljan, ali to ne dešava zbog njegove univerzalne volje kosmičke volje. Znači to se nije desilo. Znači zbog njegove univerzalne kosmičke volje to se nije ostvarilo, nije se desilo, a sa šarijaske volje, strane šarijaske volje, Allah te barek vetala želi, želi da svi vjernici, odnosno svi ljudi budu, budu vjernici. Zašto? Zato što Allah Đelešanu kaže u ajetu Yunus, u suri Yunus 99. ajetu kaže وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا A da je Allah htio, pogledajte, jer da Allah hoće, na zemlji bi doista svi bili vjernici, svi bi na zemlji povjerovali. Da je Allah htio, ovo isto tako dokazuju učenjaci ehli suneta, da Allah nije primorao ljude na, na nešto. Zašto? Jer da je primorao, primorao bi i na vjeru. Razumijete? Znači da Allah ostavlja ovdje ljudima da imaju, da imaju slobodnu volju u čemu? U stvarima e, šerijskih propisa obaveza koja Allah te barek vetala, znači ih i zadužuje. Da hoće li ili neće biti vjernik, hoće li prihvatiti ili neće prihvatiti. Znači Allah daje ljudima tu slobodnu volju. Jer ovdje Allah je kaže, rabbuk, a da Allah hoće, da ih primora, znači na vjeru svi bi ljudi onaj primorani bili, svi bili vjernici. A ne samo da se opravdavaju ljudi, vidi ja sam ovako, hvala Allah me htio, znači da budem nevjernik. Razumijete, kad ja sam primoran na svoje stanje. A ovdje Allah znači da primorava, primorao bi sve ljude na vjeru sve bi uputio. I zato ovdje moramo spomenuti nekoliko napomena. Prva, znači, napomena da ove dvije vrste šarijaske volje i kosmičke lave te bareke vata'ala, znači e, univerzalne volje, mogu da se nađu u isto vrijeme kod koga? Kod pokornog, iskrenog, pravog vjernika. Razumijete? Znači, kosmička što je Allah Đelevala tako odredio, predodredio. iz druge strane, šerijaska, što Allah Đelešanu voli to da se dešava, znači, kod, e, kod čovjeka koji je pokora, iskre, pravi vjernik. Dok ova druga, znači, kosmička volja, e, kod nje, znači, e, kod osobe, može se nađe samo kod griješnika koji je nepokoran. Znači, kod toga nema šerijaski. Allah Đelešan nije zadovoljan, ne voli takvo stanje, ne voli nevjernika, ne voli njegov hal, ne, ne voli njegovo griješenje i slično i tako dalje i tako dalje. Druga, znači, napomena koja je jako bitna, Isto tako da onaj koji ne potvrdi od ljudi, stvorenja, sljedbenika, bilo kakvi, znači ko ne potvrdi ove dvije vrste Allahove volje i ne pravi razliku među njima, i ne pravi razliku među njima, učenjaci kažu e, da su takvi znači zalutali i da su takvi poput sekti džeberija i kaderija. Znači džaberije i kaderije poput njih su oni koji ne potvrde ove dvije vrste Allahove te barek vetala volje i ne naprave razliku između tih, između ove dvije vrste, znači e, volje Allah te bareke, te bareke vetala. Zašto? Zato što džeberije su potvrdile samo kosmičku Allahu univerzalnu volju. Zato su kazala su stvorene primorana. Znači on nema tu ništa nikakvog udjela. Primoran da bude takav kakav jest. Do kaderije isto tako idu u drugu krajnost. Oni kažu da samo postoji šerijaska Allahov volja. Sve što se dešava, Allah voli. Znači, zadovoljan je sa kufrom, ni, nevijestom, ni fakom. I ovim sektama ćemo mi ako boda govoriti, ako boda, znači, kroz nastavak naših, naših predavanja. Dok ovo na, koje smo naveli od ove dvije strane, znači, i džaberija i kaderija, nije tačno. i rekli su ne vjeruje čvrsto znači kategorički tvrdi da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje znači dvije, dvije volje, znači ono su dvije vrste volje, šerijasku i kosmičku i da zaista postoji razlika onako kako smo, kako smo naveli. Ovdje se sad nameće drugo pitanje. Da li stvorenja posjeduju svoju volju? Da li oni imaju učešća u tome? Da li oni, znači, e, ono što čine, rade isključivo što želi ili je primora na takvo, na takvo stanje? Mi opet kažemo, kako su kazali, znači, pripadnici ehli sunneta da stvorenja imaju udjela i da imaju, znači, svoj udio u toj volji. Imaju svoju volju. Imaju svoj stav. Imaju svoju želju. Zašto? Zato što Allah kada opisuje u ajetima, neke ćemo navesti u suri al 68. majetu Allah što kaže Turiduna arada dunija wallahu i al wallahu azizun hakim. Allah kaže vi želite prolazna znači dobra ovog svijeta. Vi želite dunjaluk. Pogledajte, Allah što kaže Turidun opisuje znači stvorenja. Vi želite, želite dunjaluk i njegove ukrase. A wallahu i al A Allah želi vam ahiret. Allah želi drugi svijet. Wallahu azizun hakim. A Allah je zaista uistinu silan, silan i mudar. Znači ovim ajetom Allah Đelešanu opisuje i potvrđuje da ljudi žele nešto. A Allah želi ahiret. Oni žele znači kuću dunjalu kao uživanja i ukrase dunjalučke. U drugom ajetu u sura Al-Insan u 31. ajetu Allah Đelešanu kaže وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Zaista Allah žalka vi ćete kaj htjeti samo ono što Allah te bareke vetala hoće. Znači vi želite. Allah uistinu sve zna i on je te bareke vetala mudar. Znači imate šaun, ovdje opisuje Allah Đelešanu da ono što ljudi požele će biti ono što Allah te bareke u želi. Znači ništa se neće poželiti od strane stvorenja, a da Allah Đelešanu nije to htio. Zatim, onaj, dalje znači što ukazuje, jeste da trebamo znati da volja stvorenja Znači naša volja, ono što mi posjedimo strane volje je stvorena poput stvorenja, znači stvorena je poput nas. Znači naša djela što mi činimo je stvoreno od strane Lahate Bareke Vatala, pa tako i naše, naše želje, naše volje, ono što želimo, što radimo, sve je to stvoreno poput nas stvorenja. Sve to znači potpada i slijedi Allahov te bareke Vatala univerzalnu kosmičku, kosmičku volju. Šta znači to? Nekada čovjekova volja može da se obistinja, nekada ne. Mi su svi svjedoci, znači svaki od nas pojedinačno je svjedok da mnoge stvari želimo u životu, ali se one ne desi. Znači želiš i ali se one ne desi. A nekada se dese neke stvari, draga braćo i cijene sestre, e, ono što mi uopšte nikada nismo ni poželjni niti zamislili. Jel, svi mi to znamo. Znači nekada se ne može desiti ono što ti želiš. S druge strane, desi se ono što ti ne želiš. I tek tada shvataš da ono što se dešava, <laughs> dešava se iz Allahove te bareke univerzalne, univerzalne volje. I to je znači po pitanju stvorenja. Međutim, kada se odnosi na Allaha te ono što Allah subhanahu želi, što on poželi, što želi da se desi svojom univerzalnom voljom, to mora da se desi. To mora da se spusti, to mora da se znači, desi što god Allah te barek vetala e, e, poželi od znači svoje univerzalne kosmičke kosmičke volje. Jer svaka njegova odluka, sve ono što on te barek vetala pože da se desi, nema stvorenja to može da spriječi. Nema nekoga ko može da spriječi da se to desi. Allah Đelešanu kaže Zaista ka Allahu ne može ništa umaći. Ni na besima, niti na zemlji. On uistinu sve zna i on sve može. Svemoćan je, sve znajuć. Zna šta se dešava, zatim je u mogućnosti da uradi šta god on te bareke vetara želi. Na kraju ćemo znači zaključiti svega što smo kazali prije svega da nema sumnje, draga braće i cijene sestre, da postoji neko ko može spriječiti Allahu te bareke volju, da može neko spriječiti ono što Allah te bareke želi da se desi. Ono što on subhanahu wa ta'ala ne želi da se desi, to se nikada neće desiti. Niti može da se desi. Znači ono što Allah te bareke ne želi i ne želi, znači ne može se sigurno, ne može se sigurno desiti. Zato kada vidimo znači svakog onoga koji povjeruje, svaki onaj koji je vjernik, Allahom te bareke vetala se to dešava voljom njegovom. Znači svaki vjernik, sve ono što vidimo od vjernika koji vjeruje Allah subhanahu wa sve se to desilo Allahom subhanahu wa voljom. Kada vidimo nevjernike i one koji lutaju, koji su znači zalutali, isto tako se dešava Allahom te bareke vetala univerzalnom voljom ali ni u kom slučaju, kako smo kazali, ne smije se tvrtnice može razumjeti da ta volja primorava nekoga na dobro ili loše djelo. Znači ova volja late bareke vetara ne primorava čovjeka ili ženu e, na dobro ili loše. Zato ko uradi bilo kakvo dobro od vjernika, bilo što dobro, što je hajr, to je znači iz razloga da ne smije svat da je primoran na to nije primoran, nego on to znači htio da uradi kao što je onaj koji radio loše, uradio loše što je htio da uradi loše. Jer treba napraviti razliku. Znači, Allah kada govori o volji, znači opisuje se znači, svojstvom volje, to ukazuje na jednu stvar. S druge strane, to se razlikuje od njegovog naređenja. Znači, pravi se razlika između njegove volje i njegovog naređenja. Jer Allah nešto želi, ali to ne naređuje. Znači nešto želi, ali to ne naređuje. Ne primorava. Znači Allah Đelešanu želi da svi budu vjernici. Smo kazali kako smo pisali e, da hoće sebi uputio. A on želi i voli uputu. Ali da hoće. Znači da su oni odabrali put zablude. Put znači e, stvari koje vode u propast. Zašto? Zato što svaka osoba što bude radila tako će biti nagrađivana na ahiretu. Jer kada bi kazali da su primorani, da su primorani na svoj hali, svoje stanje, pa čemu onda nagrade, čemu kazna? Zašto zna? Znači ne bi Allah te barek bio mudar u tome ne odlubila. Znači njegova mudrost postoji, postoji naš udio volje, mi odabiramo put dobra i put zla. I to treba znači tako shvatiti, tako razumjeti, jer onaj koji uradi, uradio je po svom izboru odabro je to i na kraju slijedi da Allah subhanahu wa ta'ala nagrada, znači za to džennet, a onaj koji izabere put zablude i oda se znači slijeđenju, loših stvari i onih stvari sa kojima Allah te barek nije e, zadovoljan, se Allah subhanahu wa ta'ala taj put vodi, taj vodi put u propast džehennem. Tako da Allah takve neće sačuvati, takve neće sačuvati. Ovo je ukratko ono što smo htjeli znači kazati o te bare Kvetala volji, o svojstvu koje njemu tebareke Kvetala pripada i znači kazali smo da, da Ehli ne dijeli tu Allahu bareke Kvetala volju na kosmičku i šerijasku. Kosmička univerzalna volja je ono sve što se događa, sve što se dešava, sve što je stvoreno, svi što radi, znači vjernici, nevjernici, to je sve ono univerzalnom voljom, dok šerijaska volja je ono što on te barek vetala voli i sa čim je zadovoljan. Tako da Allah nije zadovoljan sa kufrom, nevjerstvom, ali potpada pod njegovu univerzalnu volju, dok ne potpada pod volju. E, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam e, ovo jasnim i shvatljivim učini, da nas uputi na put e, oni koji su zaista upućeni, sa kojima je on tebare kvetala zadovoljan, da nas sačuva puta zabrude i oni koji idu tim putem, da oprosti nama našim vratima svim muslimanima, da zbliži naša srca, ujedini naše safove, da nas pomogne u našoj Bosni, da pomogne muslimane u čitavom svijetu. Subhanak Allahum hamdik, ešhedu la ilaha ila ente, tubu tu sa ovim završim Molim Allah da vas nagradi što ste imali sabura da ovo poslušate, a ako boda mi ćemo ove stvari još ako boda spominjati kroz ostala svojstva smo kazali da svako predavanje nadograđuje i upotpunjava znači prethodno prethodno eh, predavanje.